Chagardian, planning familial, ACJPB, biktimen elkartea, emaztean eskubideen zentroa eta Baionako ospitalea kosatzen dute xare hau. Aterbeko langile batek koordinaturik, Andre Diart da langile hori eta aipatu aurten lana. De janvier à septembre 2017, euh, donc, le réseau a accueilli 288 euh, femmes et en termes d'hébergement, ça représente euh, une quarantaine quand même de hébergement qui ont abouti. Miarritzeko Maison de Gil A aterpetuak dira indarkeria jasan duten emazteak haien aurrekin, baina guziek ez dute lortzen etxea usten, naiz eta indarkeria jasan. Prozesuak Dembora, hartzen duela erraiten digu André Diartek. Les violences provoquent euh, des troubles, euh, des phénomènes de dissociation qui font que les, les femmes ne sont pas forcément non euh, en mesure voilà, de quitter un conjoint violent dès lors qu'elles ont au moins émis l'idée euh, de pouvoir le faire. Et ça peut prendre du temps. Jasaiten dutena salatzera ausartzen diren emazteen kopurua urtero mantentzen dela azpimarratu digu, egitura ezberdinetara hurbiltzen diren pertsonen profila il y a de tout. on accueille des très très jeunes femmes euh, qui peuvent avoir un ou deux enfants. Euh, on va dire le statut social, il est variable aussi. Euh, mais il y a des profils vraiment variés. voilà, des femmes avec des situations sociales, on va dire assez élevées, Eta duela gutxi aterbea elkarteak dirustatze berezi bat lortu du estatuaren gandik, indarkeria jasaiten duten emazte eta haien aurrei dedikatu hiru apartamendu izanen dira hori esker BAB ere muan.